Book 2 46 46 46ในดิสโกเทก Ne Diskoda ดิสโกดาที่นั่งนี้ว่างไหมครับ Burası boş mu? Burası boş mu? ผมนั่งกับคุณได้ไหมครับ Yanınıza oturabilir miyim? Yanınıza oturabilir miyim? เชิญครับ Memnuniyetle. Memnuniyetle. คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรครับ Müziği nasıl buluyorsunuz? Müziği nasıl buluyorsunuz? เสียงดังไปนิดครับ Biraz fazla gürültülü. Biraz fazla gürültülü. แต่วงดนตรีเล่นดีมากครับ Ama orkestra çok iyi çalıyor. Ama orkestra çok iyi çalıyor. คุณมาที่นี่บ่อยไหมครับ Buraya sık sık gelir misiniz? Buraya sık sık gelir misiniz? ไม่บ่อย Hayır, bu ilk sefer. Hayır, bu ilk sefer. ผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับ Buraya hiç gelmedim. Buraya hiç gelmedim. คุณอยากเต้นรำไหมครับ Dans eder misiniz? Dans eder misiniz? อีกเดี๋ยวอาจจะไปครับ belki daha sonra belki daha sonra ผมเต้นไม่เก่งครับ ben iyi dans edemiyorum ben iyi dans edemiyorum ง่ายมากเลยครับ bu çok basit bu çok basit ผมจะแสดงให้คุณดู Size göstereyim. Size göstereyim. ไม่เป็นไร Hayır, başka sefere tercih ederim. Hayır, başka sefere tercih ederim. คุณรอใครอยู่หรือเปล่าครับ Birini mi bekliyorsunuz? Birini mi bekliyorsunuz? ใช่ครับ รอแฟนอยู่ Evet, arkadaşımı. Evet, arkadaşımı. เขามาแล้วครับ Oradan, arkadan geliyor ya. Oradan, arkadan geliyor ya.